بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Cuando la tierra tiemble violentamente el día de la resurrección, واخرجت الارض اثقالها Expulse su carga. Y el hombre diga, ¿qué le ocurre? Ese día, la tierra dará a conocer su información acerca de todas las buenas y malas acciones que se cometieron en ella. Obedeciendo la orden de tu Señor. Ese día, la gente se dispersará en grupos distintos para que les sean mostrados sus acciones. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره Quien haya realizado una buena acción, por pequeña que sea, la verá recompensada. ومن يعمل مثقال ذره شرا يره Y quien haya realizado una mala acción, por pequeña que sea verá el castigo que ésta merece